NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci na Talasem, NXS Web Radio podcasta u još jednu emisiju 1 na 1 gdje pričamo o psihologiji i svemu što je vezano za psihologiju. E, nije nas bilo neko vreme, bio sam na bolovanju, evo sad smo se vratili i krećemo tamo gde smo stali. Danas smo izabrali jednu interesantnu temu, a to je kako da nas kriza ne slomi, nego ojača. Verovatno ste često čuli e, čuvenu rečenicu da ono što nas ne ubije, to nas ojača. Ili da je svaka kriza nova šansa. To su svakako životne mudrosti čiju istinitost ne dovodimo u pitanje. Ali ono što jeste pitanje je od čega to zavisi. Da li ćemo na negativne e, događaje reagovati kao na pretnju ili kao na novi izazov. Da li smo rođenjem od, e, obdareni specijalnim sposobnostima ili to zavisi od intenziteta nepovoljne situacije. Ili naravno svaki čovjek to može da nauči. Činjenica je da se ljudi individualno razlikuju u otpornosti na stres, naravno. Što je naravno i uslovljeno. Genetski. Također, uticajna je i specifična lična istorija pojedinca i intenzitet nepovoljnih događaja, što zbog subjektivnog značenja, kojemu se pridaje naravno, a što zbog objektivne destruktivnosti, prirodne katastrofe, ratovi i sl. Ipak, i dalje možemo nešto učiniti povodom načina na koji reagujemo na stres jer su strategije koje koristimo u njegovom preovladavanju e, naučene tokom života, pa se stoga mogu mijenjati ukoliko ne dovode do željenog cilja. Jedan od naučno proverenih načina kontrole i regulacije sobstvenih emocionalnih reakcija je način na koji razmišljamo povodom nepovoljne situacije u kojoj se nalazimo. Savremeni naučnici u domenu mentalnog zdravlja su razvili način razmišljanja u stresnoj situaciji, koji može biti vredan izvor prevencije, ali i mehanizama lečenja kada dođe do ozbiljnih psihičkih tegoba. Kao korisni i konstruktivni način razmišljanja koji e, dovode u red, odnosno dovode do redukcije negativnih emocija, preporučuju se. Pod Planiranje rešenja problematične situacije. Razmišljanje, šta to znači? Razmišljanje o tome šta preduzeti da bi se preovladala stresna situacija. Pored izlistavanja što više mogućih rješenja, bira se ono najkonstruktivnije i najpraktičnije u datom trenutku. Po dva, pozitivna preformulacija događaja. Sagledavanje pozitivnih strana događaja, važnih su za naravno razvoj osobe. Drugim rečima, razmišljamo šta možemo naučiti iz te situacije. Po tri, razmišljanje u perspektivi. Šta to znači? Razmišljanje usmereno na umanjivanje budućih posljedica događaja. Često nam su u početku posljedice nepovoljni događaja mogu učiniti daleko većim i težim nego što zapravo jesu. Ukoliko razmišljamo o tome šta će stvarno za nas značiti ovaj nepovoljni događaj u budućnosti, nikako ne znači da minimiziramo štetu ili da se samo obmanjujemo, na primjer, već predstavlja uvid da sve ipak nije tako crno. Po četiri, pozitivno refokusiranje. Šta to znači? Razmišljanje o nečemu prijatnom i umirajućem umjesto stresnom događaju. Ovo zahteva svakako jednu određenu vežbu, iskustvo naravno, što dolazi vremenom, a ova strategija koja se koristi za trenutnu stabilizaciju i redukciju uznemirenosti i nema za funkciju potiskivanje negativnih emocija, jako važno. I pod pet, prihvatanje. Odnosi se na misli koje nas navode da prihvatimo okolnosti na koje ne možemo da utičemo, kao i na prihvatanje postojanja negativnih emocija i stanja kroz koje prolazimo što znači ovo je nasuprot poricanju problema. Također ovakvo mišljenje ne predstavlja prepuštanje stihi kao način rješavanja problema nikako, nego jednostavno prihvatamo situaciju u kojoj smo se našli. E sad, strategije koje svakako valja izbjegavati ili menjati ako ste skloni, jesu sljedeći načini razmišljanja koji obično produbljuju problem i često vode ka razvoju ozbiljnih emocionalnih poteškoća, kao što su anksioznost, depresija, intenzivan bes i sl. Pod 1. Ruminacija. Usmerenost na sobstvena osjećanja i misli o negativnom događaju, stalno vraćanje i ponavljanje, odnosno premotavanje u glavi sadržaja vezanih za stresni događaj, u bukvalnom smislu preživljavanja svaki put. Znači to nikako. Po dva, samo okrivljivanje. Opterećenost sobstvenom krivicom u misalnom sadržaju. Također treba da izbacimo. Po tri, okrivljavanje drugih. Prebacivanje krivice na okolinu i okolnosti koja ima za cilj negiranje bilo kakve sobstvene odgovornosti. Sad opet sve to zavisi od situacije do situacije, ali svakako bi ovo trebalo izbjegavati. Po četiri, katastrofiziranje, prenaglašavanje negativnih strana i posljedica uznemirujućeg događaja. I pod pet, prepuštanje, odnosno mirenje sa sudbinom koju nije cilj prihvatanje onoga što se prihvatiti mora, već prepuštanje okolnostima zbog toga što je traženje boljeg rješenja frustrirajuće ili jako teško. Opšte pravilo koje se uočava u ovim strategijama razmišljanja je isto ono što se uočava na nivou ponašanja u svakodnevnom iskustvu, odnosno aktivnost. U smislu e, mentalne obrade sadržaja i naravno eksperimentisanje sa mogućim rješenjima. Smatra se zaštitnim faktorom mentalnog zdravlja nasuprot pasivnosti i prepuštanju kao što smo naveli ovdje. Ovo su samo neke od strategija prevladavanja na koje možemo sami da utičemo svaki put. Nikako ne treba zanemariti, naravno, moć podrške, okruženja ili ako je prijateljskih porodičnih veza ili naravno ako je veći problem pitanju znači socijalne podrške u institucijama koje vam to mogu pružiti. I to bi ukratko bilo to. Veoma interesantna tema. E, ne razmišljamo mnogo u ovom pravcu kada dođemo u neku situaciju. Neki ljudi su definitivno bolje pripremljeni za ovako nešto, pogotovo koji ima susrete sa raznim situacijama. E, tako da, kažem, iskustvo vremenom dolazi i ukoliko sebe e, mentalno naštelujete, tako da se izrazim, da koristite ovih prvih pet stavki, znači kako da rešavate i gledate problem, da sagledate problem u kome se nalazite ili ćete se možda naći u nekoj budućnosti, umjesto da napravite još veći problem od svega toga. Hvala što ste bili i u ovoj e, našoj emisiji jedan i ovaj put. Do neke sljedeće emisije naravno. ostanite uz NXS Web Radio podcast. Veliki pozdrav. tchau. NXS podcast.